Սարգիս Աբրամյան նկարը Դա մայիսին էր 1948 թվականի մայիսին։ Պաշտոնի զբերումով ես գնում էի Սարահարտ։ Սարահարտից 5-6 կիլոմետր հեռավորության վրա 3 գյուղ կա։ Ամեն անգամ, երբ այդ գյուղերում ավարտում էի ինձ հանձնարարված գործերը, թեկուս ուշ գիշեր լիներ, նստում էի ձիս եւ բռնում սարահարտ տանող կածաններից ամենակարճը։ Այնտեղ ոչ միայն ես էի ինձ լավ զգում, այլև խելոք արագավազ, բայց հես իմ ձին փայլակը։ Դրա համար էլ դեպի երկուսի սիրած գյուղը տանող ամենակարճ կածանը այնքան ես չէի ընտրում, որքան փայլակը։ Ես թամբի վրա տարվում էի շրջկոմի հրահանգչի իմ կատարած ու կատարելիք համեստ գործերով, իսկ ձին փրշտալով քայլում էր եւ փոքր ականջները խլշած այնպես էր դեսուդեն նայում, ասես իմ անվտանգություններ պաշտպանում գույություն չունեցող թշնամիներից։ Երբ փայլակը վերջապես մտնում էր Վահրամ Կասյանի տան բակը, վրնջալով ազդարարում էր իմ ու իր գալու լուրը։ Ես չգիտեմ թե քանի անգամ եմ գիշերել Կասյանների հարկի տակ բայց երբեք մոռանալ չեմ կարող, որ ամեն անգամ Սարահարթի ճանապարհը մեծ հաճույքով էի բռնում Վահրամի պատճառով։ Խելոք, զգայուն, ընկերասեր, համեստ, միաժամանակ համարձակ մարդ էր Վահրամը, մոտ 30 տարեկան։ Մեծահոգի էր Վահրամը, արդարամիտ։ Բոլոր Սարահարցիների համար նա ընկեր Վահրամ էր։ Գյուղում նույնչափ հարգված էր եւ նրա կինը, գրականության ուսուցչուհի Աշխենը։ Վահրամը երկար տարիներ իր ծնդավայրում աշխատել էր շարքային ուսուցչի պաշտոնում։ Իսկ 1946 թվականին իմ առաջարկությամբ նա նշանակվեց նույն դպրոցի դիրեկտոր։ Ճիշտ է, հատուկեն չար լեզուներ պսպսում էին, որ Վահրամի պաշտոնը մեր բարեկամության ծնունն է, բայց նման կսպսոցները ինչ չէին անհանգստացնում, որևէտև բոլոր սարահարցիները գոհ էին Վահրամից։ Աշունն ու ձմեռն անցավ, եկավ գարունը։ 1947 թվականի մայիսի վերջին օրերից մեկն էր։ Երբ ես Եղնիկ գյուղում գործերս ավարտեցի եւ գոտնտեսության նախագահի ճաշելու մասին հրավերը մերժելով դուրս եկա գյուղից, արդեն մութն ընկնում էր։ Ես ուզում էի, որպեսի փայլակը դանդաղ քայլի եւ ինձ հնարավորություն տա, որքան կարելի է երկար հիանալ Գառնանային իր կնաժամի հմայքներով։ Բայց շուտ-շուտ վարգի էր անցնում եւ բարկացնում ինձ Վերջի վերջո ես բարգությունս արտահայտեցի նրանով, որ արգելք չհանդիսացա նրա վարգին։ Երբ արծվանիկ փոքրիկ սարի զարի վայրը հաղթահարեցինք, ես փայլակին ստիպեցի կանգնել։ Դիմացը սարահարթն էր, ծայրից ծայր։ Էլեկտրական լույսերը պատշգամներում արդեն վառվել եւ ծառերի արանքով երկարաձգել էին իրենց շողերը։ Դաշտերը, սարերն ու այգիները լողում էին մուկ մանուշակագույն մշուշի մեջ, որ ռոպե առ ռոպե թանձրանում էր, ասես կուլ տալով ցերեկվա լույսի վերջին ցոլքերը։ Ես հայացքով գտա Կասյանների պատշկամբը եւ ժպտացի։ Արդեն նախաճաշակում էի սպասվող հաճույքը։ Իսկ այնտեղ ես տանում արթեի եւ ամեն ինչ մարդիկ, տունն իր ունեցած ճանաչածով ինձ համար հաճելի էին։ Իսկ մարդիկ քիչ չէին, ինքը Վահրամը, նրա երեք փոքրիկները, կինը եւ վերջինիս մայրը, Մարգարիտ Մայրիկը, որ այրիացել էր իր միակ զավակի աշխենի ծնդից 6 ամիս առաջ։ Նա ժամանակից շուտ ծերացած, բայց դեռ աշխատասեր, անչափ մակրասեր ու բարի մի կին էր։ Վարամի ծնողները մահացել էին, նա եղբայր չուներ, իսկ քույրերը հարս էին գնացել հարևան գյուղերը։ Ես դեռ Արծվանիկի գագաթին արձանացած դիտում էի իրիկնաժամի սարահարթը, երբ հանկարծ մեկը ձայն տվեց աջ կողմից։ Բարի իրիկուն, քեզ լավ եմ բռնել։ Այսօր արդեն ընկեր Վահրամի հյուրը լինել չես կարող։ Գնում ենք մեր տուն։ Ձին խրտեց ու ծարսիղավ։ Ես ձայնից ճանաչեցի Վաչագանին, Սարահարթի կուսկազմակերպության քարտուղարին եւ գոտնտեսության բրիգադավարին։ Ես նախ կշտամանկի խոսքեր ասացի անտեղի խենթացած փայլագին, ապա կատակով դիմեցի Վաչագանին։ Քիչ էր մնում, որ մի նոմենկլատուրային ընկեր ժամանակավորապես շարքից անես։ Ոչինչ, բարձր ծիծաղեց Վաչագանը։ Նման ընկերներից մի ավելի մեծն այսօր նույնպես սարահարթում է։ Նա մեզ կղեկավարեր մինչև քո շարք վերադառնալը։ Ո՞վ է այդ մեկը եւ նաե Վահրամի տանը։ Քո անմիջական պետն է, բաժնի վարիչը։ Ամբողջ օրը դպրոցում է եղել եւ գիշերն մնալու է ընկեր Վահրամի տանը։ Գնանք։ Ճիշտ ասած, վաճագանի հաղորդածը փչացրեց տրամադրությունս։ Հարկադրված պիտի լինեի գիշերել մեկ ուրիշի տանը, պետք է զրկվեի մի քաղցր զրույցի հաճույքից։ Ես լուր հնազանդվեցի վաճագանի դրած պայմանին եւ իջացիուց։ Վաճագանը ձիասանձը վերցրեց ինձանից եւ մենք կող կողքի քայլեցինք դեպի գյուղը։ Ճանապարհին խոսում էինք սպասվող առատ բերքից, գոլտնտեսության գործերից։ Եթե ոչ մի աղետ չպատահի, ասաց Վաչագանը, իսկան բերքը դժվար կհավաքենք։ Եվ ասա որտեղ կտեղավորենք։ Օղուն ու գինուն աման չի հերիքի, հացին ու մրգերին պահեստ։ Չէ, ուրիշ գարուն է, աննման տարի, մարդիկ թևեր են առել ու թրչում են։ Երբ հասանք Կասյանների դարպասին, որի կողքով անցնում է Վաչագանի տունը տանող նեղ փողոցը, Փայլակը կանգնեց եւ ըստ իր սովորության վրնջաց մատնեց մեզ ծիծաղեց վաչագանը եւ ցկեց դիուսանձը բայց փայլակը համառեց մնաց կանգնած նա աչքերը չռած ականջները խլշած մեկ ինձեռնային մեկ վահրամի տանդարպասին բայց մենք նրան ստիպեցինք առաջ շարժվել եւ խեղճ փայլակը քայլեց դանդաղ գլուխը կախ Նոր էինք ձին տեղավորելու պատշկան բարձրացել, երբ Վահրամի հարևանի երեխան 12-13 տարեկան մի տղա հևիհև բարձրացավ սանդուղքով եւ մի թուղթ մեկնելով ինձ հայտնեց, որ Վահրամն է տվել։ Իսկ պատասխանը ծիծաղեցի ես։ Ընկեր Վահրամն ասել է պատասխանի չսպասես, ասաց եւ ետ վազեց։ Ես բացեցի քարացալ թուղթը եւ բարձրաձայն կարդացի. Գևորգ, ինչու այս անգամ անավանդապահ գտնվեցիր։ Հետդ բեր քեզ մոլերեցնող հավքին։ Շուտ, շատ շուտ եկ եւ բեր երկու պաշտոնատեր վաճագանին։ Սպասում ենք, սառեցրածը տականում է, տակացրածը սարճում։ Վահրամ։ Ինքն էլ 3 պաշտոն է տանում դիրեկտոր է Ագիտ կոլեկտիվի ղեկավար, պատի թերթի խմբագիր, ծիծաղեց վաճագանը։ Ինչ անենք դիմեցի վաճագանին։ Անձնատուր լինենք, կեղծ լուրջ տոնով պատասխանեց վաճագանը բայց կիսով չափ։ Էնտեղ ճաշինք, էստեղ քնենք։ Դուրս կգա որ համ հին բնումը դես եղել, համ էլ քեզ մոլորեցնող հավքին չես վիրավորել։ Իսկ դու, վաճական, հաստատ գիտես որ հաստատ գիտեմ, որ ինքեր Սեյրանյանն այնտեղ է, խոսքս ընդհատեց վաճականը։ Առաջ հաստատ չգիտեի, իսկ հիմա կարդացածդ լսելուց հետո հաստատ գիտեմ։ Բայց չէ որ վարամ այդ մասին ոչինչ չի գրել։ Իսկ սառեցրածը տականում է, տակացրածը սարճում, ցանկալի բարեն ինչի մասին է խոսում, եթե ոչ տանահյուր լինելու մասին։ Գնանք։ Նա առաջ ընկավ։ Սերանյանին եւ Վահրամի մենք գտանք պատշկամբում դրված սեղանի շուրջ խաղաղ զրուցելիս։ Կանայք էլ տակի տան պատշկամբում զբաղված էին ճաշի նախապատրաստման եզրափակիչ գործերով։ Բաժնի վարիչ Սերանյանը ինձ այնպես դիմավորեց, ասես ամիսներ շարունակ իրար չէինք տեսել։ Լսիր, Գևորգ, ձերքս սեղմելով ասաց նա։ Բանից բարձվում է, որ քեզ Վահրամը հրաշալի տղա է եղել։ Առաջ ես էլ նրա մասին վատ կարծիքի չէի, իսկ այսօր ամբողջ 8 ժամ դպրոցի գործերին ծանոթանալուց հետո մի խոսքով հարկավոր է սրան նկատի ունենալ գրել մեր ռեզերվի ցուցակում։ Ճիշտ է, պատասխանեցի ես։ Թե այնուհետև ինչի մասին խոսեցինք, հիմա չեմ հիշում։ Միայն հիշում եմ, որ երբ աշխենը բակից բարձրացավ եւ մեզ խնդրեց իրեն հնարավորություն տալ պատշգամբում դրած սեղանը սարքել ճաշի համար, մենք հետևեցինք Վահրամին եւ մտանք այն սենյակը, որը նրա համար ծառայում էր թե որպես ննջարան, թե որպես աշխատանքի սենյակ։ Սեյրանյանը, որ առաջին անգամներ լինում Կասյանների հարկի տակ, սկսեց հայացքը փախցնել Վահրամին լեփլեցուն գրապահարանների, գրասեղանի, պատուհանների գոգերում դիզված գրքերի վրայով։ Հետո նա քայլեց դեպի սենյակի վերին մասում դրված զարդասեղանը, կանգնեց եւ հայացքը սևեռեց պատից կախված մի նկարի, որից նայում էին նորահարսի շորերով ջահել Միկին եւ առնական հայացքով թխադեմ մի տղամարդ։ Ովքեր են շրջվելով դեպի Վահրամը հարցրեց Զեյրանյանը։ Զոքանչսու աներս են ամուսնության առաջին ամսում, բայց ավաղ երջանկացել են շատ կարճ ժամանակով։ Այն կինը, որ այո, այո, ընդհատեց Վահրամը, այն կինը, որ հիմա մեր տանն է։ Իսկ ամուսին նոր է։ Դա մի շատ տխուր պատմություն է, չարժե դրամատրություն փչացնել։ Բայց եւ այնպես ինչ է պատահել, չզիջեց Սերանյանը։ Մի խոսքով նա 1920 թվականին իր ամուսնության 4-րդ ամսում մարդ է սպանել եւ գյուղից անհետացել։ Հետաքրքիր է, իսկ ում է սպանել եւ ինչի համար։ Մեկին, ով փորձել է խլել իր կնոջ պատիվը, դժգոհ վրա տվեց Վահրամը։ Ասում են փախել է ոչ թե արդարադատության ձեռքից, այլ սպանվածի առնախում հարազատներից սարսափահար ցանր լռություն դիրեց։ Ես ու վաճագանը նկարին էինք նայում Վահրամն ու Սեյրանյանը իրար։ Իսկ այնուհետև հետքը չի երևացել։ Լռությունը խզեց Սեյրանյանը։ Հայրենական պատերազմի ժամանակ, երբ մեր բանակը Թավրիզ է մտել, Սարահարցի զինվորականներից մեկը նրան հանդիպել է ու ճանաչել։ Այնտեղ մշակ էր, համբալ, նոր տեղեկություն չունենք նորից լռություն դիրեց, այս անգամ ավելի ծանր, ճնշող։ Իմ սիրտն ինչ որ երկյուղ ընկավ, չլինի թե։ Բայց ես միտքս դեռ չէի ավարտել, լսվեց Սերանյանի հարցը։ Անկեր Կասյան, ինչև այդ նրան անունով էր կոչում։ Իսկ դուք այդ մասին գրել եք ձեր կենսագրության մեջ։ Ոչ, շպրտեց Վահրամը։ Ոչ կուսակցության շարքերն ընդունվելիս եւ ոչ էլ դիրեկտոր նշանակվելիս ոչ էլ ագետ կոլեկտիվի ղեկավար ու պատի թերթի խմբագիր հաստատվելիս մի տեսակ դաժան պատասխանեց Վահրամը։ Սեյրանյանը աչքերը չռեց ինձ վրա։ Նրա հայացքը կարծես հարցնում էր. «Իսկ այս ես որտեղ եմ ընկել»։ Նա երկար նայեց ինձ, ապա խստաշունչ նկատեց։ «Լսիր, հրահանգիչը գիտես, շրջկոմի աչքն է, ականջը եւ ձերքը»։ Իսկ աչքը տեսնելու համար է, ականջը լսելու, ձերքը գործելու։ Դու այստեղ ինչ գործի ես լինում։ Չէ, դու դեպքերին ու երևույթներին քաղաքական ակնոցներով չես նայում։ Նրանց համապատասխան քաղաքական գույն ու աստար չես տալիս։ Հետո նա գլխարկը գլխին քաշեց, թղթապանակը վերցրեց ու դիմեց Վահրամին։ Ներեցեք, ես պետք է գնամ, կոլխոզի գրասենյակում գործ ունեմ։ Սանդուղքի վրա նա դեմ առավ աշխինին, որ բարձրանում էր կացան երկու ձեռքով բռնած։ «Ուր, ինգեր Սեյրանյան, սեղանն արդեն պատրաստ է», ասաց տանտիրուհին։ Սեյրանյանը չպատասխանեց, իսկ Վահրամը վրթոմինքից խզված ձայնով դիմեց կնոջը։ Մարտը չիմանալով ընկել է մի մարտհասպանի ու վտարանդու աղջկա ուպեսայի տուն եւ հիմա իրեն ազատում է սпасվող վտանգից թող գնա Աշխենի ոտքերը ցալվեցին, կացան ընկավ նրա ձերքերից ու տապակած մսի կտորները աշճաների վրա թափվելով սանդուղքն իվար գլորվեցին բակը։ Ես ձերքերով ծածկեցի դեմքս։ Վաչագանն ու Վահրամը կարծես քարացել ու կպել էին պատշգամբի բազրիկին։ Երեքս էլ սթափվեցինք միայն այն ժամանակ, երբ Մարգարիտ մայրիկը մոտեցավ մեզ եւ արցունքակալած ձայնով դիմեց Վահրամին ցավը տանեմ, թե դա կուկնի թող եկուց ենան տեր մնացած նկարը վերցնեմ ու իմ կոճի տակ գնամ։ Իմ պատճառով ինչու պիտի քո երեսին թուք ու մուր գա։ Ոչ, ոչ, մտածբա պատասխանեց Վահրամը եւ լռեց։ Իսկ Պարավը շարունակեց մրմնջալ. Տեր Աստված, բա այդպիսի արդարություն կլինի, մարդուն ով սպանի, ով փախչի եւ ինչի համար, իսկ ում երեսը թուք ու մուր գա։ Նրա բարերն անպատասխան մնացին։ Կես ժամ անց ես ու Վաչագանը դուրս եկանք Կասյանների տնից։ Ուրախ էի, որ Վահրամն ինձ պահելու փորձ չարեց, նույնիսկ չխոսեց ճաշելու մասին։ Դրանից 10 օր չանցած Վահրամ Կասյանն ազատվեց դիրեկտորի պաշտոնից, իսկ Մարգարիտ Մայրիկը աղջկա Ուփեսայի թախանձանքին չլսելով փոխադրվեց իր կոչի տակ Ես երկու ամիս էլ մնացի նույն պաշտոնում, բայց Սարահարթում գիշերելու էլ առիթ չեղավ։ Ինձ էլ ազատեցին ուրիշ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Սակայն դժվար չէր հասկանալ, որ իսկական պատճառը այն նկարն էր։ Այդ ժամանակից սկսած իմ աշխատանքի տեղն ու բնույթը մի քանի անգամ փոխվել են։ Ես հիմա մի մեծ հիմնարկ եմ ղեկավարում, բայց աշխատանքս կապված չէ յուղի հետ, եւ ես տարեկան միայն 1-2 անգամ եմ գնում Սարահարտ, այն էլ Վահրամին տեսնելու, ով էլի նույն դպրոցի դիրեկտորն է։